بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله إن أرض الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله od stvari, braćo, sa kojima šeitan želi da zavede ljude sa pravoga puta, jeste to da unese ružno mišljenje o braći muslimanima. Da ružno misliš o njima. Ona je vati, ona je naki, ona je oho, ona je popustiv, ona je slab, ona je ne može. i onda zbog toga ostaviš džema. Soba vjernika. سجدوا للطاغوت جهارا عبدوه من دون الله سجدوا للطاغوت جهارا عبدوه من دون الله بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي Od stvari kojima šeitan želi da zavede ljude sa pravoga puta, braćo, jeste da im učini ovaj dunjaluk velikim, da im učini ovaj dunjaluk značajnim, da im učini da ne mogu opstati nikako ni na vjeri, ni u vjeri, ni u čemu, osim ako se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 Samo njega obožavamo i samo od njega pomoć tražimo. Utječemo se Allahu subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od zla nas samih i zla naših loših dijela. Koga Allah uputi napravi put, nikoga u zabludu ne može odvesti. A koga Allah odvede u zabludu, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala koji nema sudruga. I svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov rob i Allahov poslanik. Najbolji govor je govor Allaha subhanahu wa ta'ala. Najbolja uputa je uputa poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari su novotarije, novotarije. Zaista je svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru da nas Allah subhanahu wa ta'ala od nje sačuva. A poslije toga, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na uputi, što nam je dao i pokazao pravi put, što je izabrao nas od milijardi ljudi da slijedimo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru onako kako je on to zadovoljen. I zaista ako pogledamo prve generacije, ako prije, pogledamo prijašnje narode, vidjet ćemo koliko su se držali Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, da su oni nama uzor kako se treba živjeti, kako se treba držati Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala o svome Halilu, o svome prijatelju Ibrahimu alaihi salam. Kaže subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ إِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Mi smo ga izabrali na ovome dunjaluku, a on će kod nas biti i na sudnjem danu od najboljih, od saliha, od dobrih ljudi i od, od dobrih Allahovi subhanahu wa ta'ala robova. Zašto vraćao? Zato, وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Kada mu je njegov gospodar rekao, Eslim, predaj se, kaže predajem se gospodaru svjetova. Predajem se gospodaru svjetova. I ova vjera, braćo, nije ništa do istislam lilla. To je predanost Allahu subhanahu wa ta'ala. Da mu se predamo, da izvršavamo pokorno njegove naredbe, da se klonimo njegovi zabrana. Da mu jedino njega subhanahu wa ta'ala obožavamo i da mu i da se uklonimo širka i mušrika. Da se klonimo oni koji čine najveći zulum na svijetu, a to je širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Stoga što kaže Allah te bareke wa ta'ala, inne širke la zulmun azim. Zaista je širk najveća nepravda. Zaista je to najveći zulum koji može da se uradi. I Allah subhanahu wa ta'ala nam je naredio, naredio da se klonimo širka i da se klonimo zuluma. Kaže te bareke wa ta'ala, ja ejuhel ladina amanu, ja ejuhel ladina amanu, udhulu fisilmi kafe ovi koji vjerujete uđite u Allahu u vjeru potpuno uđite potpuno to jeste predajte se Allahu subhanahu wa ta'ala potpuno nemojte ostavljati nemojte ostavljati jedan dio vjere a drugi prihvatati nemojte djelimično se predati Allahu subhanahu wa ta'ala nego se predajte Allahu subhanahu wa ta'ala potpuno, onako kako je on sa nama zadovoljan, onako kako su, ko su bile prve generacije, onako kakav je bio Ibrahim a.s. kakav je bio naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa kakvi su bili ashabi radijallahu ta'ala anhu. Vidjeli smo i možemo vidjeti čitajući njihove sire, da ih ništa nije moglo odvratiti od Allahovog subhanahu wa ta'ala puta. I nije bilo hajra, a da oni nisu bili prvi. Nije bilo hajra da se nisu u njemu natjecali i da se nisu u njemu isticali. Bilo da je bio džihad na Allahove putu, bilo da je to bila hrabrost, bilo da je to bilo traženje znanja, bilo da je to bio ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, bilo da je to sjećenje suneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, bilo šta god da bilo, oni su bili prvi. Oni su bili prvi i oni su bili najbolji. To nam govori, to nam govori ako hoćemo da dostignemo njihove stepene, da moramo kretati se njihovim stopama, da se moramo predati Allahu subhanahu wa ta'ala potpuno onako kako su se predale i ove prve i najljepše generacije. I onda je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao njih, uzdigao je i bit će uzdignuti do sudnjega dana. Ako pogledamo robinje, ako pogledamo sirotice u vrijeme Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, braćo videćemo da su te njihovi imani da su bili veći od od možda čitavog današnjega umeta. To su bile ljud, žene koje su bile čije ima bio pod, pod, poput brda. Sjetimo se Elgamidija, žena koja je počinila zinalu, koja je počinila zinalu, pa je otišla kod Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem tražeći da je kamenuje, tražeći da je kamenuje, pa je on vraćao jedan put, pa je vraćao drugi put, prvi put je vratio dok se ne porodi, drugi put je vratio dok ne doji svoje dijete, pa kada mu je ona došla sa djetetom, sa djetetom koje je nosilo hljeba u, ru, u, u ruci, da bi pokazala da je to dijete sad veliko, došlo je pa je naredio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je kamenuju pa je pitao pa je pitao, pa je udario je ovaj Halid ibn Velid sa velikim kamenom. Pa je, su je neki počeli psovati. Kaže, nemojte, kada bi se njena teuba razdijelila na stanovnike Medine, obuhvatila bi sve njih. Viša je njena teuba bila i njeno pokajanje od svih tih ljudi. Zbog čega? Zato što se ta žena iskreno predala Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja i ljudina amenu, udhulu fisil Ovi koji vjerujete, uđite u vjeru potpuno. Uđite potpuno. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطَانِ I nemojte slijediti šeitanove spletke. Nemojte šeitanove stope slijediti. Zašto? Zato što šeitan pokušava stopu po stopu. On prvo pokuša čovjeka da odvede u nevjerovanje. On prvo čovjeku pokuša odmah da ga natjera i da ga navede da učini širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže subhanahu wa ta'ala Ke meteli šeitani id kale lir insani kfur Kao primjer šeitana kad kaže čovjeku Učini nevjerstvo Felemma kefere kale en inni beri uminke inni ahafu Allah rabbel alamin A pošto ovaj učini kufr On kaže ja se tebe odličem Ja sad tobom nemam ništa Ja se bojim gospodara svjetova Šeitan prokleti boji se Boji se Allaha subhanahu wa ta'ala, iako ljudima naređuje rečinu, iako ljudima naređuje rečinu nevjesto, iako im nevjesto uljepšava, ali šta, i on se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, ali mu taj strah neće koristiti, ali mu taj strah neće koristiti, ni na ovome, ni na budućem svijetu, isto kao što neće koristiti to što je bio ovaj malo uminik, što ga je mu je povjerovao, pa da se opravdava sa neznanjem, da se opravdava sa ovim ili sa onim, neće to kod Allaha subhanahu wa ta'ala ništa mu im koristiti, ni jednome ni drugom. Pa šeitan ako ne može ovo, na ovaj način čovjeku da priđe, da učini nad njega, da od njega napravi nevjernika, za šta mu kaže? Počne mu po korak po korak ga odvoditi sa Allahom subhanahu wa ta'ala puta. Korak po korak došaptavati mu i odvoditi ga sa Allahom subhanahu wa ta'ala puta. Imam Ibn Qajm al Džavzi napisao je knjigu Telbisu li bliz, šeitanska zavođenja ili šeitanske spletke i vidjet ćete braćo da su njegovi šeitanovi putevi mnogobrojni da na mnogo načina pokušava ljude odvratiti od Allahovog subhanahu wa ta'ala puta malo pomalo, neće odjedan put neće nego stepen po stepen od načina odvođenja od Allahovog subhanahu wa ta'ala puta jeste, braćo, prvo da mu ubaci šubhe, da mu ubaci šubhe vesvese u njegovoj vjeri. Ako ne može u vjeri, onda on počne da mu ubacuje vesvese u njegovoj čistoći. Pa čovjek sumnja u svoj abdest, pa sumnja u svoj gusur, pa sumnja u svoj namaz, pa sumnja u svoj post, pa sumnja u, sumnja u veliki broj stvari Zašto? Da bi mu otežao, da bi bi mu bilo teško, da bi se mučio sam sa sobom i onda na kraju odustao. Jer ne može, ne može se izboriti sa svim tim problemima. Može danas, sutra ali te vesve se, te njegove šubhe samo se povećavaju, nikada ne mogu da stanu. Pa danas ako su u taharetu, danas ako su u čemu u čistoći, sutra će da budu u akidi. Pa ćeš da vidiš ljude kako tekvire sami sebe, kako tekvire sami sebe, kako tekvire cijeli dunjalu, kako tekvire sve na svijetu. Samo, samo da bi sebe obezbijedili da bi se sačuvali od tih spletki, a u stvari oni su samo upali u spletku. Pa kaže onaj kao ne protekviri cijel svijet, onda je on kjafir. Toliko je šubhi ubacio sebe da više ne može da izdrži nego daju. Lakše je bolje protekviriti, bolje na sudnjem danu Allah da me proživi kao Haridžiju, nego da me proživi kao mušika. To su njihove izjave, to su njihove spletke, A nije bolje ni jedno ni drugo. Bolje je da te Allah subhanahu wa ta'ala proživi kao Ibrahim a.s. Da te proživi kao Ashave, da te proživi kao sve muslimane, ko su ti inša Allahu ta'ala proživjeti. Čiste, bez veseza. Nema, ako ne može ovo, onda ovo. Nego ovo je ispravno, ovo je Allah subhanahu wa ta'ala put. Ovo su jasni dokazi, idemo po njima. I ne želimo nikako drugačije Allah subhanahu wa ta'ala da nas proživi, osim kao, kao pravo jedinu od spletki šetanovih braćo, od spletki šetanovih jeste braćo, da oteža ljudima vjeru, da na primjer ako uče, da im da, da s početka uče po, po mnogo, da se, da im omili njihovo učenje, pa ćeš vidjeti jedan dan je naučio možda cijelu stranicu iz Kur'ana, drugi dan je naučio dvije stranice, ili jedan dan je naučio deset hadisa na pamet, drugi dan i tako, da bi treći, četvrti dan se umorio i onda ostavio sve to odjedan put. Ostavio sve to odjedan put. Ne može da izdrži i onda ne može svaki dan da uči po stranicu, ne može svaki dan i onda čovjeku dođe, priđe pa mu kaže ti treba da postiš u post. Pa čovjek se zaleti pa jedan dan, pa dva dana, pa posebno ako su ovih hladni dani, pa on posti, pa posti. I onda malo teže, malo teže, na kraju ostavi, ostavi i Davudov post, ostavi i svaki drugi post. To su šeitanove spletke sa kojima on pokušava, sa kojima on pokušava da ljude odvrati od Allaha subhane wa puta. Od njegovih spletki jeste da jedno ti dijelo koje je manje vrijedno kod Allaha subhane wa ta'ala prikaže tebi većim i na osnovi zbog toga dijela kad se, ovaj, da zaboraviš ili da ostaviš neka veća dijela. Na primjer, navedete da cijelu noć klanjaš, da cijelu noć činiš i badet, mada je to kod nas jako malo takvi. Ma, jalo, ma, jako malo takvi. Navedete da cijelu noć činiš i badet, da bi se uspavao prije sabaha, da bi prespavao sabah namaz. To su šeitanove spletke, braćo. To su šeitanova zavođenja, to su šeitanova dosamtavanja. A nema sumnje da je sabah namaz vredniji, daleko vredniji od noćnog namaza. Od noćnog namaza. Međutim, ashabi radi Allahu ta'ala anhu i Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam znali su kako treba iskoristiti vrijeme. Pa nisu zapostavljali ni jedno ni drugo. Obavljali su namaz, sabah namaz u džematu, a isto tako provodili su dio noći, dio noći u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Od njegovih zavođenja, od njegovih spletki, braću, jeste da unese sumnju među braćom muslimanima. Posebno danas, draga braćo, kada smo ispod policijskog nadzora, danas kada ima puno špijuna, danas kada ima puno munafika, danas kada je policija ugradila prislušne uređaje svugdje i, sva, i na svakom mjestu, dođe šeitan pa počne ubacivati šupe, ovaj radi za policiju ili ona radi za policiju ili ovaj mi nešto sumnjiv, ovaj mi nešto nije siguran, onaj tamo nešto petlja, ovaj tamo petlja, ja neću više da idem tamo, ja više tamo neću da klanjam, ja više ne mogu tamo i tako dalje. Nema sumnje da su to samo šetanove spletke, da su to šetanova zavođenja kojima on želi, kojima on želi da, po, da poljulja bratstvo muslimana. Innamal mu'minune ihve, zaista su sva, svi vjernici i braća. Ne smije sumnjati u svoga brata muslimana. Ne smije sumnjati bez jakoga i jasnoga dokaza. Nemoj da te pokolebaju priče munafika. Nemoj da te pokolebaju priče fasika. Nemoj da te pokolebaju priče pa da povjeruješ njima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ju lezina amenu in ja'akum fasikum bi nebejim fatebejenu. Ovi koji vjerujete, ako vam dođe mu na fasik sa nekom vješću, dobro je provjerite. En tu sibu kaumen bi džehraleti. Da ne biste nepravdu učinili ljudima. Da tu sbihu ala ma fealtum nadini. A onda da se kajete zbog toga što ste uradili. Bilo da se kajete na ovome dunjaluku ili da se kajete na ahiretu. Nemojte padati na priče. Ova je munafik, ova je, ako je munafik, ako krije svoj nifak, onda je on za nas musliman. Pošto mi ne vidimo to. Ako ga ispolji javno, ako svoja gunakuška dijela, onda je za nas, ako su ta dijela velikog nifaka, onda on izlazi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Ne može biti musliman nikako. A ako ne iznosi to svoje, nemojte sumnjati. Sve dok nemamo dokaz protiv nekog čovjeka, on je za nas musliman, on je za nas brat, on je za nas čovjek koga volimo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala pa makar on bio na neki način i manjkav, makar nam se ne svidjele neke stvari kod njega, ali sve dok protiv čovjeka nemamo jasnog dokaza, taj čovjek je u Allahovoj subhanahu wa ta'ala, u Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Od stvari kojima šetan želi da zavede ljude sa pravoga puta, braćo, jeste da im učini ovaj dunjaluk velikim, da im učini ovaj dunjaluk značajnim, da im učini da ne mogu obstati nikako ni, na vjeri, ni u vjeri, ni u čemu, osim ako se potpuno ne predaju dunjaluku. A potpuna predaja pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svjetova. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ Teško kafirima od žestoke patnje. Od žestoke kazne. Ko su ti? Ko su ti kafiri? Kaže الَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرِ Oni koji daju prednost ovome dunjaluku nad ahiretom. Oni koji daju prednost ovome dunjaluku nad ahiretom. Šta je ovaj dunjaluk? Le'ibu wa lehu. Igra i zabava. Nema od njega ništa. Ne vrijedi kod Allaha subhanahu wa ta'ala nikoliko krilce komarca. a da vrijedi i toliko Allah subhanahu wa ta'ala nikad ne bi dao kafir, kafirima da se napiju da se napiju vode ali kod Allah subhanahu wa ta'ala ne vrijedi ništa i ako ne vrijedi ništa a mi ga stavimo ispred ahireta i više nam vrijedi nego ahiret onda smo zanijekali ahiret Allah subhanahu wa ta'ala onaj vječni život koji vrijedi za koji se borimo za koji živimo braćom Živimo na ovome dunjaluku samo da bismo umrli, da bismo obezbedili sebi mjesto na, na, na onome svijetu. Da bi nas Allah subhanahu wa ta'ala sa svojom milošću uveo u džene, kroz koje rijeke te, teku, u kojima će vječno ostati. Moramo to uvijek imati na umu. Ne smijemo dozvoliti nikakav posao, nikakva dužnost, nikakva dunjalučka korist da nas odvrati od namaza, da nas odvrati od posta, da nas odvrati da nas odvrati od ahireta, braćo. Ako se uklapa to u ahiret, taj posao, ako se uklapa to radno mjesto i sve, prihvatamo ga, radit ćemo ga i to nam je dužnost. To nam je dužnost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. To nam je dužnost prema našoj porodici, prema nama samima. Međutim, ako se to ne uklapa, onda to odbacujemo, a dajemo prednost ahiretu. A Allah je taj koji obskrbljuje, braćo. Nisi, nija, niti ne možemo jajiti sebi, niti drugove pribaviti nikakvu korist, niti otkloniti kakvu štetu. Sam Allah, poslanik sallallahu alaihi wa kaže, kada bi poznavao stvari gajba, ja bi imao puno više tertu, ja bi imao puno, puno bih dunjaluka imao možda. Ali Allah, poslanik sallallahu alaihi wa nije mogao nikakvu hajra, nikakvog u smislu koristi pribaviti ljudima osim ono što im je Allah propisao niti kakvu štetu od njih ovaj, odagnati osim ono što im je Allah subhanahu wa ta'ala što im je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva u šeitanske spletki. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam da da zavolimo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i da nas učini oni koji potpuno se predaju Allahu gospodaru svjetova. I neće ovoj dali našli nikakva služba. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnicih ili Posjetite nas www.malta.com Soba put. u vjeru Soba put Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah hej. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ašrifil anbijai wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد zaista cijenjena braćo o spletkama šeitanovim moglo bi se govoriti danima i noćima Zaista su njegovi putevi mnogobrojni. Zaista su njegove spletke mnogobrojne. I nemoguće ih je sve na jednom ovakvom mjestu pobrojati. Nemoguće ih je o, o sve proanalizirati. Ali spomenut ćemo samo, spomenut ćemo samo još neke. Od, splet, od spletki šeitanovih jeste, braćo, jeste da čovjek se plaši da se čovjek plaši strahom koji ne dolikuje muslimanu jer straha imamo dvije ili tri vrste. Imamo prirodni strah, imamo strah koji je prirodan, koji se svaki čovjek boji, da se čovjek boji lava, da se boji vuka, da se boji nečega, što je sasvim normalno. Ima drugi neprirodni strah, to jeste da se boji i da ostavi svoju vjeru, da ostavi svoju vjeru bez razloga takav strah nije opravdan ili da ostavi dio svoje vjere ili da ostavi samo dio svoje vjere pa kaže ja ne mogu ja ne mogu, mene je strah privešće me, saslušavat će me ili šta će mi ovi reći izbacit će me sa posla ili tako dalje ili tako dalje taj strah je neosnovan umjesto da se bojimo ljudi moramo se bojati Allaha subhanahu wa ta'ala Kaže subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَخْشَوْهُ وَحْشَوْنِ Nemojte se njih bojati. Nemojte se njih bojati, bojte se mene, bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala. I mnogobrojni su ajeti koji nas upozoravaju da se samo Allaha subhanahu wa ta'ala smijemo i moramo bojati. Smijemo se samo i moramo bojati Allaha subhanahu wa ta'ala. a drugi nam niko ne može. Ako nam Allah nije propisao nešto da nam se desi, niko nam ne može to. Niko nas ne može od Allaha odbraniti. A ako je Allah propisao nešto da se desi, onda niko ne može otkloniti to od nas što nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Imamo puno ljudi, imamo puno ljudi koji su se odnekli od vjere, koji nemaju sa vjerom ništa, a opet imaju probleme ili sa zakonom, ili sa ovim ljudima, ili sa onim ljudima. Iako, iako nije to razlog vjere. Zašto? Zato što im je Allah subhanahu wa ta'ala tako propisao. Kaže Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam Abdullah ibn Abbasu Znaj, kaže sinovac, sin, sinko moj Znaj, da kad bi se cijel dunjaluk Složio da ti naude Ako ti Allah nije propisao Ne mogu ti nauditi A zna isto tako Ako bi se cijel dunjaluk složio Da ti pomogne nešto što ti želi Allah nauditi, ne bi ti mogli, ne bi ti mogli ništa uraditi. Zaista je to Allahova moć. I čovjek mora biti svjestan da je, da je Allahov rob o kome on bije, o kome on zna sve, o kome je on davno napisao Leukul Mahfuzu, kako će živjeti, šta će mu se desiti i kojim će i, i, i šta će ga sve nas naći na ovome, na ovome prolaznom dunjaluku od šeitanovi, braćo, od šeitanovi spletki jeste da čovjeka zavede, da se čovjek uzoholi u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, da kaže ja sam taj, ja sam taj koji ima iman, svi ostali su slabiji od mene, ja sam taj koji sam u mogućnosti da ra raspredam o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, kako je to najbolje, ja sam taj koji zna Allahu u vjeru i tako dalje. Čovjek se uzoholi. Čovjek se uzoholi pa onda pređe sve granice. Onda ne sluša nikoga. Onda misli da je neovisan od sve učenjaka ovoga dunjaluka. Pa vidimo i danas puno takvih ljudi ne priznaje nikakvog autoriteta. Ne priznaje nika, nikakvog šeha, nikakvog alima, nikakvog jemira, Nikoga ne priznaje u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri nego su sami sebi emiri, sami sebi šejhovi, sami sebi muftije, donose fetve onako kako njima odgovara, donose propise onako kako njima odgovara, izvlače izla, tepsire ajete, tepsire hadise onako kako to njima odgovara. Umjesto, umjesto da se predaju onima koji, koji to znaju, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ولو ردوا إلى إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم a da su se oni vratili Allahovom poslaniku i onima njihovim pretpostavljenim onima koji imaju znanje znali bi to što hoće oni koji izlače propise iz Allahovih ajeta ili suneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam Međutim, ljudi se uzohole, ljudi se uzohole, pa nikoga ne priznaju iznad sebe. Ljudi se uzohole, pa nikome ne daju pardona. Iako možda formalno kažu, mi se pokoravamo, mi volimo šejhove, mi, smo, mi, mi bi ruku dali za šejhove, mi bi ovako, mi bi onako. Ali kada treba spuštiti huk, kada treba to sve primijeniti u praksu, vidiš te ljude da su daleko, da su daleko od pokornosti šehojima. I onda nam se događa šta nam se događa. Onda pojedinci padaju, onda pojedinci ne mogu da se uklope u naš sistem i onda pojedinci prave probleme cijelome umetu. Ne samo sebi, ne samo svojim porodicama, ne samo svoje braći, nego prave probleme davi prave problema, vjeri Allaha subhanahu wa ta'ala i neka znaju da će biti to odgovorni kod Allaha subhanahu, kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Od stvari, braćo, sa kojima šeitan želi da zavede ljude sa pravog puta, jeste to da unese ružno mišljenje o braći muslimanima. Da ružno misliš o njima. Ona je vaki, ona je naki, ona je oho, ona je popustiv, ona je slab, ona je ne može. I onda zbog toga ostaviš džema. Onda zbog toga prije toga počneš rijetko da dolaziš. Pa onda ostaviš ga skroz. I znate šta ima posle toga? Posle toga nema ništa braćo. Ili se vrati Allahovoj vjeri, ili ili se vrati Allahom vjeri, ili ga vidiš, nema ga nigdje više, nigdje ga više nema na mapi vjernika, ili otišao u neku sektu, ili je skroz ostavio Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Poslije toga nema, nema više ništa. To je zadnji, zadnji stepen. Može se desiti da čovjek zbog slabosti imana jedno vrijeme ne može doći. Šeitan svakoga, svakoga odradi. Šeitan svakome priđe tamo gdje je najtanji. Kako smo to do sada slušali i vidjeli. I onda da čovjek osjeti tu slabost, ali to nije, ne znači da se ne može vratiti. To ne znači da je došlo do... To jeste kraj, ali ne smije otići preko toga. Jer poslije toga rekli smo nema, nema ništa osim dalaleta, osim zagode. Nego čovjek mora skupiti sve snage, vratiti se, vratiti se zaista u džemat. Svi znate, braćo, kad se čovjek odvoji od džemata, makar na, na, na, na kraći period, da počne njegov iman da slabi. Kad čovjek ostavi namaz u džematu, prvo što počne braćo, to sam juče govorio sa nekom braćom, e, prvo što počne jeste da odlaže namaz. Neće ga više klanjati u svom prvom vremenu, nego će to biti malo kasnije, pa malo kasnije, pa malo kasnije dok ne počne spajati namaze, pa počne naklanjavati namaze, pa onda počne ostavljati namaze, pa počne dolaziti džumom, pa poslije počne dolaziti samo džumom, ili počne dolaziti na, samo na saba, ili počne dolaziti samo na neki određeni namaz, jaciju i tako dalje. I onda dok ne ostavi sve, onda dok ne ostavi i posta, dok ne ostavi. Znam takvih ljudi koji su stepen po stepen ostavljali Allahu vjeru i onda i onda nema danas i nema ni da poste kad se mora postiti. Iako, iako veliki broj džahila koji možda nikad nisu ni klanjali, vidiš i da poste, ali ima ljudi koji su praktikovali sunet Allah, poslanika sallallahu alaihi wa vidiš i danas nigdje, nigdje ih nema, nigdje ih nema nama. Od stvari na koje još želim spomenuti, braću, jeste da nije dozvoljeno sebi propisati dva ili tri namaza da klanjamo u džematu, a ove ostale ne mogu. Ili ostale, iako može, onda i ne obavljati kakva je razlika između tih ljudi i oni koji su propisali tamo da ima trovaktovna džamija ili dvovaktovna džamija ili samo džamija za džumu ili da samo džamija od bajrama do bajrama i tako dalje od Ramazana do Ramazana nema razlike nikakve nego kad god si u mogućnosti dođi klanjaj namaz klanjaj namaz za džematu zaista je ta, to vađib od vađiba Allahove vjere šeht Islam ibn Taymiyyah rahmetullahi alaih po ibn Qaym rahmetullahi alaihima kažu da je to šart za ispravnost namaza, da je to uslov da bi namaz bio ispravan. Ako nisi u džematu, onda je namaz, onda je namaz batil. Možda se ne možemo složiti sa tim mišljenjem, ali da je vađi u to znači, u to nema ni malo, u to nema ni malo sumnje. يسأل عن الهم وتعنى ومشوار الألم طول ومشوار الألم طول تكلم وش جرى مني سيف الهم تراه استل سيف الهم تراه استل جبل Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uđemo u Allahu u vjeru potpuno. Da se potpuno predamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Da nam da potpuno svjetlo na ovome i na budućem svijetu. Da nam da potpunu uputu i na ovom i na budućem svijetu. Da nam Allah subhanahu wa ta'ala da potpunu sigurnost i na ovome i na budućem svijetu. da nam Allah subhanahu wa ta'ala učini nas od iskrenih ne njegovih robova, da nas obskrbi dženetom, da nas uputi na dijela koja vode u dženet, da nas sačuva džehenema, da nas sačuva dijela koja vode u džehenem. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam ukaže istinu istinito i da nas učini od njenih sredbenika i da nam ukaže na zabudu i da nas učini oni koji će se kloniti zablude. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne islamu muslimanima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne muđahide na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ponizi kjafire i mušnike. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ubrza pobjedu muslimanima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas stavi u sapove muđahida. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas obskrbi šehadetom na Allahovom putu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam naša zadnja dijela budu najbolja. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam zadnje riječi budu La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم